колись учили. А він пройде кивне і пішов собі далі. Нема того, щоб поговорити, розпитати, послухати. А я ж е, те саме е, їхній, можна сказати, найближчий сусід. У голосі Меншова чулася образа. Що можете сказати про інших сусідів? Приміром, про шатьків. А що про шатків? Я е, те саме міркую так. Покажи мені, як ти виховав сина, і я скажу, що ти за людина. Це вже сто разів перевірено, а сина цих шатьків лайдаки розбишати. Коли не вийдеш увечері в двір, він те саме з гітарою на лавиці. Збере таких же лайдаків, до речі, донечка гапанів теж у тій компанії геть починають горлати. Не топчи конвалі, не топчи конвалі. Не розганяв їх і ще грубіянять. У наш час, було, батько взяв би паска та так вилупцював би такого недоростка, що назавжди про ту гітару забув би. Ось такі нероби якраз і можуть бавитися в ті хуліганські виклики. Принаймні, я не здивувався б. Тим більше батько його разом із гапаном працює. Ну, то й що? Маринич не бачив логіки у словах співбесідника. Вони разом в інституті вчилися і зараз у добрих стосунках. Про людське око, відрубав меншов. А я те саме не раз бачив, як уранці виходить з дому Шацько, а на вулиці на гапана чекає Волга. Та сідає, здавалося б, адже разом на роботу, так ні. Шацько з водієм привітається, а сам чимчикує собі пішки. За якийсь час виходить гапан, сідає та їде. Це називається добрі стосунки, я вас питаю. Мало що? Ні, не кажіть. Це багато про що говорить. У дрібницях те саме воно й проявляється. Та взагалі, скажу вам, раніше не бувало, щоб начальник так заносився. Більше якось скромності було. І порядку також. Можливо, гапан не в інститут їхав, чи Шатько десь. Інший йшов. так я ж не один раз подібне спостерігав. І вже, повірте мені, стосунки в них недружні. Не знаю, можливо. А над вами хто живе? запитав Анатолій, хоч уже був знайомий з криничною. Чартистка, зневажливо скривився меншов. Сама живе. З чоловіком те саме розвелася. До речі, теж не зовсім добре себе поводить. Тільки но я сюди переїхав то побачив, як і вечорами щоразу один модняк проважає. Іноді заходить до неї, а іноді те саме біля брами постоять, поцілуються, навіть людей не соромлячись, і він йде собі геть. Вже два роки так. Хіба то порядок? Якщо вже ходиш і цілуєшся, то одружуйся, так? А може він жонатий, тоді ще гірше, бо коли людина чужу сім'ю руйнує, то від неї, повірте мені, з цього можна чекати. Ну, чого ж одразу руйнує? Мало як у людей стосунки складаються. В житті, знаєте, різне була, Звичайно, по-різному, але все одно мусить бути правильно, а так негарно. У наш час те саме подібне називалося розпустою. Маринич вирішив припинити дискусію і запитав, а навпроти артистки хто живе? Горохове обоє на приладобудівному заводі працюють. Так, е, нічого собі. Але, як на мене, то дуже те саме легковажні їбо. Ось квартиру нещодавно одержали то, здавалося б, подумати, як до хати щось купити, обставити її. А вони минулого року взяли і туристами навколо Європи поперли, у борги влізли і задоволені. І що ж у тому поганого? Цікаво світ побачити, а меблі ще наживуть. Ні, не кажіть. У нас часу такі, пробачте на слові, шмаркачі по Європах не тинялися. Навіть і не думали про це. Тепер інші часи, примирливо проказав Маринич, хоча пуризм меншова.